Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման՝ Սումգայիթ չտտապարտված ցեղասպանություն։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Աջյանը։ Ուղիղ 30 տարի անցել Սումգայիթյան ոչրագործությունից Ադրբեջանական այդ քաղաքի ավելի քան 18000 հայ բնակիչների զանգվածային ժարտերից ու կոտորածներից։ Եմ միայն ափսոսանքի զգացումով կարող ենք արձանագրել, որ առ այսօր էլ միջազգային հանրությունն իրավական գնահատական չտվել այդ արյունալի իրադարձություններին, դրանք միանշանակ որակելով իբրև հայ ժողովրդի մի հոց հատվածի իսկ ավելի լայն ու խորն ընդգրկմամբ մարդկության դեմ ուղղված միջազգայինորեն դատապարտելի ցեղասպանության ակտ։ Թեկուզ եւ ակնհայտ են այդ ողբերգական իրադարձությունների իրավական գնահատման ու դատապարտման բոլոր համընդունելի ցուցիչները։ Առավել եւս որ ցեղասպանությունը որպես միջազգային հանցագործություն միավորված ազգերի կազմակերպության 1948 թվականի դեկտեմբերի 12-ին ընդունված ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու եւ դրա համար պատժի մասին կոնվենցիայում սահմանվում է իբրև որևէ ազգային, կրոնական կամ էթնիկ խմբի մասնագիորեն կամ ամբողջությամբ մտադրված համակարգված ոչնչացում։ Անշուշտ միջազգային իրավական այդ նորմը լիովին հատկանշական է 20-րդ դարասկզբին եւ դարավերջին հայ ժողովրդի նկատմամբ իրագործված ցեղասպանության փաստերի համար Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արեմտյան ու Արևելյան Հայաստանում 1915-1923 թվականներին, այսպես կոչված Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության գոյության տարիներին 1918-1920 թվականներին, խորհրդային Ադրբեջանում 1988-1990 թվականներին Ինչպես տարիներ առաջ միանգամայն իրավացիորեն նշել է Երևանի պետհամալսարանի դասախոս պատմաբան Գևորգ Մելքոնյանը, մեջբերում եմ, եթե ժամանակին դատապարտվեր հայոց ցեղասպանությունը, մենք չէինք ունենա Սումգայիթյան ողբերգությունը։ Իսկ եթե դատապարտվեր Սումգայիթյան ողբերգությունը, մենք չէինք ունենա Բաքվի եւ Մարաղայի հայերի ջարդերը։ Պետք է հասկանանք նաև, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչմամբ եւ դատապարտմամբ է պայմանավորված Սումգայիթյան ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը։ Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ չնայած միջազգային հանրությունը դեռևս Սումգայիթի ոչռագործությունը չի ճանաչել որպես ցեղասպանություն, բայց այն դատապարտել են Եվրախորհրդարանը, Միացյալ Նահանգների Սենատը, Արգենտինայի խորհրդարանը։ Խորհրդարանական այդ բանաձևերից, ինչպես նաև ժամանակի միջազգային մամուլի բազմաթիվ հրապարակումներից ակնհայտ է, որ համաշխարհային հանրությունը ցնցված էր Սումգայիթ քաղաքում տեղի ունեցած հայերի զանգվածային ջարդերի վայրագությամբ ու դաժանությամբ։ Ջարդեր, որ Մոլերանտ Խառնամբոխը 1988 թվականի փետրվարի 27-ից 29-ին իրականացրել է ադրբեջանական իշխանությունների փաստացի աչակցությամբ եւ խորհրդային միության ղեկավարության թողտվությամբ երկու դեպքում էլ հանցավոր ու տատապարտելի։ Ստալինյան գազանություններից հետո այն օրերին գրել են մոսկվացի մի խումբ գիտնականներ հայաստանցի բարեկամներին ուղված իրենց բաց նամակում։ Մեր երկրում չի եղել մի այնպիսի բան, որն այսչափ հետ շպրտեր մեզ քաղաքակրթությունից դեպի վայրենություն։ Խորհրդային միությունը խաղաղ ժամանակներում երբևէ չի վերապրել այն, ինչ տեղի ունեցավ այնուհետև։ 10-ից մինչև 50 եւ ավելի հոգանոց ավազակախմբերը սփռվեցին քաղաքում մեկ ջարդում էին ապակիները, հրկիզում ավտոմեքենաները, բայց ամենից գլխավորը փնտրում էին հայերի։ Տարիներ անց 1994 թվականին գրել է Ռոզինա Հանդեսը։ Սումգայեթյան նախճիրը Փաստորյան մարմնավորել է ամբողջ խորհրդային շրջանում ադրբեջանական իշխանությունների վարած հայատյաց քաղաքականությունը։ Ընդ որում դա Ադրբեջանի իշխանությունների եւ խորհրդային կենտրոնի դաժան հակադարձումն էր Արցախի հայությանը՝ ի պատասխան Հայաստանի հետ վերամիավորվելու նրա օրինական կամքի արտահայտությանն ու պահանջի։ Բազմարսկ Սումգայիթում հայերի զանգվածային ջարդերի նպատակն էր խափանել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հնարավոր լուծումները, Լեռնային Ղարաբաղի հայերին վախեցնել նոր արյունահեղություններով ու ստիպել հրաժարվելու ազգային ազգագրական շարժումից։ Պատահական չէ, որ փետրվարի 20-ին դեպքերից մեկ օր առաջ խորհրդային առաջնորդ Միխայել Գորբաչովը հայ մտավորականների հետ հանդիպման ժամանակ շագերտների մեջ ասած մտավախություն էր հայտնել Բաքվում ապրող ավելի քան 200.000 հայերի անվտանգության ապահովման վերաբերյալ, այն ուղղակիորեն կապելով լղիմը հայկական ԽՍՀՄ վերամիավորվելու արցախայության պահանջի հետ։ Դարձյալ պատահական չէր ԽՍՀՄ գլխավոր դատախազի տեղակալ Ալեքսանդր Կատոսևի հերոստատեսային սադրիչ հայտարարությունն առայն, թե իբր Ասկերանի մերզակայքում հայերի եւ աղդամցիների միջև տեղի ունեցած ընդհարումների ընթացքում երկու ադրբեջանցի է սպանվել։ Պատահական չէր նաև ուստի եւ անտեղյակության կամ անփութության հետևանք չէր, որ խորհրդային զորքերը Սումգայիտ մտցվեցին 3 օր ուշացումով փետրվարի 29-ին։ Սակայն այդ օր եւս շարունակվել են բռնարարքներն ու սպանությունները։ Բանակը զենք կիրառելու հրաման չի ստացել եւ չի օգնել հայերին։ Միայն երեկոյան է, որ դիմել է վճռական գործողությունների ու կանխել հետագա ջարդերը։ Այս առումով կարևորվում է նաև այն հանգամանքը, որ խորթային իշխանությունները հատուկ դիտավորությամբ բոլոր հանցագործները մեկ ընդհանուր գործի մեջ ներառելու փոխարեն դրանք մասնատել են մի քանի մասերի դատավարությունները կատարելով միության տարբեր քաղաքների դատարաններում։ Դատավարությունների ընթացքում տեղի ունեցել դատական ընթացակարգի եւ տուժածների իրավունքների կոպիտ խախտումներ։ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո ոչրագործների շատ գործեր կարճվել են եւ նրանց մեծ մասն ազատ է արձակվել։ Ոչրագործությունը պաշտոնապես չի դատապարտվել եւ զոհերի հարազատներին ցավակցություն չի հայտնվել։ Բացի այդ, ջարդարաններից պատասխանատվության է ենթարկվել ընդամենը 94 մարդ, եւ նրանցից միայն մեկի նկատմամբ է մահապատժի դատավճիռ կայացվել։ Մնացածներին ներկայացվել են սպանությունների, բռնաբարությունների, ջարդերի եւ այլ մեղադրանքներ, ընդ որում առանց բացառության բոլոր դեպքերում հանցագործության հիմնավորումն անվանվել է խուլիգանական դրդապատճառներ։ Ինչպես հայտնի է, փետրվարի 27-ի Սումգայիթյան այսպես կոչված հանրահավաքներն անմիջապես վերածվեցին բռնարարքների։ Եթե Կոմկուսի Սումգայիթի քաղկոմի շենքի դիմաց անցկացված առաջին հավաքի ներկա էր մինչև 50 հոգի, ապա հաջորդ օրը մասնակիցների թիվը հասավ մի քանի հազարի։ Իր ելույթում Կուսակցության քաղկոմի երկրորդ քարտուղար Մալակ Բայրամովան պահանջում էր, որպեսզի հայերը հեռանան Ադրբեջանից։ Իսկ ադրբեջանցի բանաստեղծ ազգությամբ քուրդ Խդր Ալոուլուն իր ճարն ավարտեց մահ հայերին կոչով։ Ամբիոնում քաղաքի ղեկավարության կողքին կանգնած էին նաև իրավապահ մարմինների պատասխանատուներ ու պատահական չէ, որ ջարդերի օրերին արձանագրվեցին ներքին գործերի աշխատակիցների անգործության եւ անհոգի պահվածքի աննախադեպ փաստեր։ Հանրահավաքներում բացահայտ կերպով ձևավորվում էր զանգվածային հոգեկան գրգռվածության եւ հիստերիայի մթնոլորտ։ Ամբիոններից ամբողջին կոչում էին ջիհադի, համախմբվել անհավատների դեմ պատերազմում։ Ջարդարարները բորբոքված ֆաշիստական կոչերից, բեռնատարներից անմճար բաժանվող ալկոհոլային խմիչքներից տաքացած, թմրանյութերից մոլեգնած Համոզված լինելով իրենց անպաշելիության մեջ, մի նոր թափով սկսեցին հայերի բնակարանների զանգվածային ջարդերը, խմբային ծեծը, սպանությունները, որոնք շարունակվեցին մինչև ուշգիշեր։ Ամբոխը, ինչպես երկուսկես ամիս անց մայիսի 13-ի իր համարում վկայել է կոմունիստ Սումգայիտը, Սումգայիտի կոմունիստ թերթը, զինված էր խողովակագլանման գործարանի արտադրամասերուն պատրաստված կացիներով, դանակներով եւ այլ ցակող ու կտրիչ առարկաներով։ Ջարդարաներին առաջնորդում էր ոչ այլ ոք, քան Կոմկուսի Սումգայիթի քաղկոմի առաջին քարտուղար Ջահանգիր Մուսլիմզադեն, Ադրբեջանի պետական դրոշը ձերքին։ Ավազակախմբերին ղեկավարում էին նաև Սումգայիթում հայտնի այլ մարդիկ։ Ամբողը հստակ գիտեր ինչ պիտի անել։ Խմբերի բաժանված ջարդարարները ներխուժում էին հայերի բնակարանները, սպանում մարդկանց ոչ միայն իրենց ներում, այլև ամենից հաճախ դուրս էին բերում նրանց փողոցներն ու բակերը հրաապարակավ ծաղրուցանակի ենթարկելու համար։ Տանջանքներից հետո զոհերի վրա բենզին էին լցնում եւ ողջակիզում։ Հայկական կողմի տրամադրության տակ եղած փաստաթղթերը հաստատում են, որ Սումգայիթյան ցեղասպանությունը կազմակերպված է եղել Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ու կրկնում եմ Կրեմլի հանցավոր թողտվությամբ եւ չի եղել մի խումբ խուլիգանների արարք, ինչպես այդ արյունալի իրադարձությունից անմիջապես հետո սկսեցին ներկայացնել Բաքուն ու Մոսկվան։ Այս առումով ուշագրամ են Սումգայիթյան ջարդերի վերաբերյալ քննարկումները ԽՄԿ Կենտկոմի քաղբյուրոյի 1988 թվականի փետրվարի 29-ի նիստում ու դրանցից բխած հետևությունները։ Նիստում առաջին անգամ պաշտոնապես, սակայն ուժ գաղտնի նշվեց, որ Սումգայիթում զանգվածային ջարդերն ու կոտորածը իրականացվել են ըստ ազգային հատկանիշի, այսինքն բացառապես հայազգի անձանց դեմ։ Սակայն խորհրդային ղեկավարությունը շտապեց արգելք դնել Սումգայի թեմայի վրա։ Հայերի զանգվածային ջարդերն արհեստականորեն մասնատելով առանձին հանցագործությունների։ Հանցագործությունները, որոնք ըստ ցեղասպանության մասին միջազգային համաձայնագրի պետք է որակվեին որպես մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն, որակվեցին իբրև խուլիգանական դրդապատճառներով կատարված հանցագործությունները։ Այլ կերպ ասած, քողարկվեց տեղի ունեցած ցեղասպանությունը, իսկ նրա կազմակերպիչները պարտակվեցին պաշտոնական մակարդակով։ Այս նողկալի տրամաբանության արդյունք է, որ ԽՍՀՄ լուսավորության նախարարությունը ջարդերից ընդամենը մի քանի ամիս անց փոխանցիկ կարմիր դրոշ շնորհեց Սումգայիթի իշխանություններին մտաղ սերնդի ճիշտ դասերակցության գործում ցուցաբերած երանդուն ջանքերի համար։ Հատկանշական է, որ այդ ոճրագործության շատ կազմակերպիչներ առաջ քաշվեցին իրենց պաշտոններում, իսկ նրանցից ոմանք այսօր էլ Ադրբեջանում զբաղեցնում են բարձր պաշտոններ։ Մասնավորապես անպատիժ մնացին քաղաքային եւ իրավապահ մարմինների գործիչները։ Չնայած մեծ թվով ականատեսներ մատնացույց էին անում քաղաքում հայտնի անձանց, որպես ջարդարար խառնամբոխի անմիջական մասնակիցների։ Այսպես Սումգայիթի դատախազ Իսմետ Գայիբովը, որը շագերտների մեջ ասած իրականացնում էր քաղաքի կարգուկանոնի վերահսկողությունը, Սումգայիթյան ջարդերից 1 տարի էլ չանցած նշանակվեց Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ։ Իդեպ նրա բախտը հետագայում մեղմասած չբերեց, եթե չասենք Սումգայիթի ապա եւ Բաքվի հայկական ջարդերին աճակցելու համար բարձրյալի անխուսափելի հատուցում էր դա։ Ինչպես հայտնի է, Ադրբեջանում մեր իշխանական պայքարի արդյունքում 1991 թվականի նոյեմբերի 20-ին գլխավոր դատախազը, ինչպես նաև պետքարտուղար Թոֆիկ Իսմայլովը, փոխվարշապես Զուլֆի Հաջիևը, ներքին գործերի նախարար Մոհամեդ Ասադովը, իդեպ նա, ով 88-ի փետրվարին Ստեփանակերտում սպառնալի հոխորտում էր հայերի նկատմամբ հաշվեհարթար տեսնելու նպատակով Աղդամից ներկայումս ակնա 100 000 ադրբեջանցիների բերել Լեռնային Ղարաբաղ Ընդհանուր առմամբ 22 հոգի եւ եւս եղան յուրայինների կողմից խոսված մի 8 ուղաթիռում Արցախի Մարտունու շրջանի Բերթաշեն գյուղի Մերզակա լեռներում Նույնպես բարձր պաշտոն ստացավ խառնամբոխին հայկական ջարդերի ոգեշնչած քուրդ բանաստեղծ Խդր Ալովլին, ով արժանանալով Նախճիվանից վերջնականապես վերադարձած եւ Սումգայիտ այցելած իր ազգակից Հեյդար Ալիևի ջերմագին վերաբերմունքին, շուտով նշանակվեց քաղաքի գործադիր իշխանության ղեկավար, իսկ հետագայում դարձավ ադրբեջանական խորհրդարանի Միլլի մեջլիսի падգամավոր։ Իր պաշտոնից ազատվեց միայն Սումգայիթի քուսակցական առաջնորդ Խախկոմի առաջին քարտուղար Ջահանգիր Մուսլիմզադեն, չնայած նա նույնպես չենթարկվեց քրեական պատասխանատվության։ Ըստ երևույթին պատճառն իրադարձությունների նրա քաջատեղյակությունն էր, ինչը Մուսլիմզադեն օգտագործեց Ադրբեջանի Կոմքսի կենտկոմի 1988 թվականի մայիսի 21-ի պլենումում, որտեղ քննարկվում էր նրա անձնական պատասխանատվության հարցը, ուղղակիորեն մեղադրելով հանրապետության ղեկավարությանը ջարդերի կազմակերպման մեջ։ Սունգայթյան ցեղասպանության զոհերի ճշգրիտ թիվը պարզված չէ։ Ադրբեջանի դատախազության տրամադրած տվյալների հիման վրա ԽՍՀՄ դատախազությունը հայտարարել է, որ Սումգայիթում զոհվել է հայ ազգության 27 քաղաքացի։ Սակայն ոչ պաշտոնական տվյալներով ցեղասպանության ենթարկվածների թիվը հասնում է 1000-ի, որոնց աճյունները մինչև օրս է հայտնաբերվում են Սումգայիթի արվարձաններում նոր շինարարություն կատարելիս։ Մասնավորապես բրիտանացի հետազոտող Թոմ Դե Վաալը իր Սևագի խաղաղության եւ պատերազմի արանքում գրքում գրել է. «Մեջ բերում եմ Եթե ուշադրություն դարձնեք մահվան մասին տրված բժշկական վկայականների գրանցման համարներին, ապա կտեսնեք, որ այդ օրերին դիահերձարաններում գրանցված է եղել առնվազն 115 դիակ։ Իսկ բնական մահերի նման քանակությունը բացառվում է թեկուզ այն պատճառով, որ նախորդ երկու ամիսներին գրանցվել է ոչ ավելի, քան 72 մահ։ Միևնույն ժամանակ, ըստ ադրբեջանցի ակադեմիկոս Մոլերանտ Հայատյաց Զիաբունյաթովի, Սումգայիթում 700 հայ է զոհվել։ Բաքվում 9000 Թե վարքանով է դա ստույգ այսօր դժվար է ասել, քանզի ինչպես Սունգայիթի, այնպես էլ Բաքվի ջարդերի հետևանքով մահացածության փաստերը 7 կողպեքի տակ են պահվում Ադրբեջանի արխիվներում։ Առավել եւս, որ նահատակվածների դիակները շուտապույտ ցրել էին տարբեր բնակավայրերի դիարաններում, իսկ հետագայում գիշերները մթության քողի տակ հողացած կարել Սումգայիթի մերզակա, նաև Բաքվից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Պերեկյուշկյուլ կոչվող տարածքի, ապա եւ Աբշերոնի թերակղզու ամայի վայրերում։ Բայց երիվ թե հիմք չունենք չհավատալու Սումգայիթի ու Բաքվի հայոց կոտորածների ամենաակտիվ կազմակերպիչներից մեկին, ով տիրապետում էր արկա փաստերին։ Ի դեպ, ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարարության օպերատիվ քննչական խմբի շտաբի պետ Վիկտոր Կրիվապուսկովը Զունգայիթի պարագայում համարյա նույնն է ասում իր Խրովահույզ Ղարաբաղ փաստավավերագրական գրքում, նշելով, որ Զունգայիթում սպանված հայերի թիվը մի քանի հարյուրի է հասնում։ Սա նշանակում է, որ Բունյաթովի բերած թվերը ամենայն հավանականությամբ մոտ են իրականությանը։ Խոսքս ավարտեմ լրահոսի բերած թարմ ու հուսալի տեղեկատվությամբ այն մասին, որ օրերս փետրվարի 23-ին Հայաստանի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նիստում քննարկվել է մի խումբ падգամավորների հեղինակած հայերի նկատմամբ ադրբեջանի ոչրագործությունների դատապարտման վերաբերյալ ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը, որին միացել են տարբեր խմբակցություններ։ Նախագծում դատապարտվում են խաղաղ բնակչության դեմ Ադրբեջանի իրագործած զանգվածային բռնությունները, սպանություններն ու տեղահանումները, ինչպես նաև հայատյաց ռասիստական քաղաքականությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սանձազերծված ագրեսիվ ռազմական գործողությունները։ Միևնույն ժամանակ կոչ է արում խորհրդարաններին եւ խորհրդարանական վեհաժողովներին, միջազգային կազմակերպություններին, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կառույցներին դատապարտել Ադրբեջանի իրականացրած եւ շարունակվող ոճրագործությունները, միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումները, որոնք սպառնալիք են ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև ողջ տարածաշրջանի անվտանգության, կայունության եւ զարգացման համար։ Հայտարարության նախագիծը հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ ընդգրկվել է խորհրդարանի 6-րդ գումարման 3-րդ նստաշրջանի օրակարգի նախագծում։ Հուսանք Սումգայիթում, Բաքվում, Ադրբեջանի այլ բնակավայրերում հայ ազգաբնակության նկատմամբ իրագործված ցեղասպանության անժխտելի փաստն ի վերջո պաշտոնապես միջազգային շրջանառության է դրվում հայրենի իշխանությունների կողմից՝ ի դատապարտում մարդկության դեմ ուղղված այդ հանցագործության եւ ի նպաստ ժողովուրդների անվտանգ ապագայի։ Եվ իրոք, մինչեւ երբ կռենք